Qardaş, bu ticarətdə nisiyə nağdı məsələlərində. Nağdı verən bu qiyməti, amma nisiyə verən bu qiyməti. Bu, bəzi elm qardaşlarına sual verir ki, fərqli cavablar alır. Nə deyirsən? Fərqli cavab ondadır ki, bu bizim sələf alimlərimizə fərqli cavablar var. Çünki Şeyx Albani rəhməhullah həmin o cür e, ticarəti o e, iki satışlı hədislərə bənzədir. Şeyx Albani rəhməhullah amma Şeyh Hüseymin, İbn Baz, Fovzan və digər alimlər isə və qabağı götürsə İbn Teymi, İbn Qeym Rəhməllah kimi alimlər isə onlar o hədisin ona aidiyyəti olmadığını bildirir. Çünki onlar deyir ki, burada iki qiymət rolu var və misal da gətirilək ki, bəzən ki, qadavar elədir, bir satışda iki satış eləmək. Hədisin nəfsində gəlir ki, bir satışda iki satış. Sən neçə satış eləyirsən? Səndə qiymət fərqi var. Sən məsəl üçün dükkanın var, qab satırsan. Bir nəfər gəlir, deyir, neçəyədir, bu deyirsən, qardaş, 2 manata, götürür, gedir. Biri gəldi, neçəyə deyirsən, 2 manat, deyir, 10 dənə gedir, mən götür, 1.95-dən götür, 10 dənə dopta oydu, problem yoxdur. O birisi gəldi, ki, 50 dənə götür, mən götür 1.90-dan. O birisi gəldi, 1000 dənə götür, mən götür 1.88-dən. O birisi nə var, hamı dəm götür, 1.70-dən də götür, apar. Neçə dənə qiymət olur? 5 dənə, 6 dənə, neçə dənə qiymət istəsən? Yəni, heç bir hədisdə iki qiymət sözü gəlməyib. Yəni bu iş, bu bu hədisin araşdırılması mən ikinci kursda mənim e, kursavoyum olur. Mən bu hədisin özüm bəhsini axtarmışam. Və onu da müdafiə də eləmişəm. Yəni o hədis ona dəlalət eləmir. Heç bir ləfsli ki, iki qiymət sözü yoxdur. Hədislərdə var Peyğəmbər bir satışda iki satışı, bir alverişdə iki alverişi qadağan edir. Amma bir iki qiymət söhbəti yoxdur. İki satış. İki satış o deməkdir ki, Məsəl üçün, e, gəlmişsən, bunu deyəm, bunu istəyir bilirsən, deyəcəm 2 manat, deyir, bunu mənə sat da, deyirəm, qarşı, bunu sənə satıram bu şərtlə ki, sən o telefonu mənə satacaqsan. 2 saat söz deməkdir. Sən nağdan gedirsən. Bildin? Yəni, nissə nağdiyə də o hədisləri misal gətirirlər. O hədislərdə də o, o şeylər yoxdur. Nissə nağdı əgər o hər hansı bir qiymətlə razılaşıbsa, eyni şeydir. Əgər burada, məsəl tutam ki, deyirsən bu nissə deyirəm 2 manata. Deyir, 5 ay verəcəm, deyirəm, götür. Problem var bunda. Bunda niyə problem yoxdursa? Qulaq as da, qulaq as. Təzdən başa salam, sən deyəm, qulaq as sonra. Neçə ilə bilirəm, 2 manata. Deyir, 5 ay verdim, deyirəm, götür, aydan 40 qəpik verəsən. Bunda problem var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Problem deməli burada nədədir? Neçədir bu? 2 manata. 3 ay vermək 3 manata 50 qəpiyə. Problem 50 qəpikdədir. O niyə problem yaratmalıdır ki ona? Mən orada, e, mən ticarətçiyəm. O mənə onun dövriyyəsi 3 ay ərzində gətirdiyi mənfəəti mən fikirləşir. O mənə sərf edir, yoxsa eləmir. Mənə sərf edib, qardaş, ver, mənə bu cür sərf edir. Çünki səndə qalan müddətdə mənim malım üst dövrə vur, hər dövrədə 15 qəp üstünə xeyir gətirir. Və hətta Peyğəmbər s.ə.v o cihada bəzi vaxtlarda dəvələr çatmamışdı. E, camatdan bir-bir dəvə götürdü, zəkətdə onları iki-iki qaytararsınız. Bir dənə aldı, iki dənə verdi onlara. İkinci bu satış növü ümumiyyətlə e, İbn Qeym və İbn Teymiyyə kimi alimə deyir ki, onlarda heç bir heç də problem yoxdur onlarda. Çünki orada qiymət artırılması və ya da artırılmaması hətta o nağdının özündə var. Yəni orada problem nəyə çıxardırıq biz? Ki, nisçə 50 qəpik qaldırıram deyə, mən ancaq bir dənə nağdı satışda 5 dənə qiymət elədim. Onda niyə problem olmur ki? Başa düşün, başa düşmədim mən. Mən deyirəm ki, mən bunu nağdı 2 manata satıramsa, nissə 2 manat 50 qəpiyə. Problem mənim nissədə 50 qəpiyə qaldırmağımdır. O da o deyil. Nətər ol, bəs mən nağılda sənə bir misal çəkdim ki, 5 dəfə qiymət dəyişmə, onda niyə problem yox ki? Bu insanların bu dili var ya, insaf belə gəldi. Yox, insaf... Namaz qılan su, saqqal belə gəldi, siz bu qiyməti verdi, bu söhbətlər yaranır görsən bazarda. Yox, o, o problem deyil, yəni hə. hə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hə. gəldi, ya Rasulallah, Bazarlarda qiymət qalxır, qiyməti stabilləşdir. Peyğəmbər deyir ki, qiyməti qoyan Allahdır. Buraxın insanlar Allahın ruzusundan ruzulənsinlər. Peyğəmbər son qiymət qoya bilmədi. Və yaxud məsələn, orada Ona görə ticarət ismi olan şeydir. İnsanlar bugün e, təsəvvürlə, nağdı satdığın 5 ayda 2 manata verə bilər. Nağdı 2 manata satdığın 5 ay 3 manata da verə bilər. Nağdı satdığını 2 manata, 1 manata 50 qəpiyə də verə bilər. O niyə problem olmur onda? Mən 50 qəpik salanda problem olmur. 50 qəpik aldığında problem olur. Mən problem yoxdur. Şəriətlə problem yoxdur. Səhih budur ki, problem yoxdur. Çünki sən o alimlərin bu məsələyə gətirdikləri dəlilləri təhlil etsən, gözün qarşısında əslən onun aidiyyəti yoxdur. Sadəcə problem nədir? Problem orasındadır ki, sən bunu 5 aya vermirsən, o 5 aya pulun verməsə, sən ona qiymət qaldırmağın haramdır. Faizin özüdür. O faizdir. Aşağı sala bilərsən. Aşağı sala bilərsən, keçə də bilərsən. Məsələn, Qaldırmağın haramdır. Sən deyirsən ki, 1 ay məsələn, adam deyir ki, 1 ay verəcəm, 3 aylıq deyir. Hə. Orada məsələn 50 manat. Bir an problem yox, nə qədər keçə bilərsən, problem yox. Ancaq razılaşır qiymətdən qaldırmağın faizdir. Qaldırmağın faizdir. Amma sən tutam ki, belə bir şey şəriətdə var. Tutam ki, sən e, bir nəfərə ev satmısan, demirsən qarşı 50 min ayda 10 min 10 min verəsən. 2 ay verdi, 3 qalan ayları verə bilmirsən də baxsan sənə sərf eləməyir puluna ehtiyacım var. Deyirsən, qardaş, pulu verə bilmirsənsə, mənim evimi sat, mənim pulum ver, qalanı gedir özü başqa ev al. O caizdir, problem deyil. Çünki sahabilərdə belə şey var idi. Sahabilərin biri müfisləşmişdi, camata borcu idi. Və Peyyəmsəm dedi ki, kimin onda nə əşyası varsa, o ona daha haqlıdır. Hətta ki, aleykümsəm, mən sənə maşın satmışam, filan kəs sənə məsələn at satıb. Gəldik, sən müflisləşmə, pulun yoxdur. Gəlmişəm, maşın yoxdur, amma at var. At satılıb onun pulu verir. Çünki at onundur. Mənə aid olan yoxdur. Belə şey şəriətdə yoxdur.